un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Amen! Labvakar, darbie draugi! Mēs turpinām mūsu pārdomas. Donc, voilà, on, on va dans le, le contexte de Mēs paliekam Emausa mācekļu situācijas kontekstā. Donc, euh, euh, Mēs šodien pārdomām, kā Jēzus klausījās tajā, ko mācekļi savā starpā runāja. Euh, quand Jésus vous a rejoint, peut-être vous étiez vraiment seul, pas à deux, mais vous étiez seul souvent on est plus seul qu'on a des problèmes, euh, qu'il vous rejoigne dans, votre, dans votre direction et il vous écoute. Bet daudz svarīgāk ir domāt par to, kā Jēzus jūs satika. Varbūt jūs nebijāt divatā, jūs bijāt viens vai viena, un kādā veidā Jēzus uzrunāja jums, kādā veidā viņš pienāca klāt, pievienojās un ar jums uzsāka sarunu. Alors, Jésus, là, appels à les disciples. Normalement, il parle seulement avec les disciples comme ça. Donc, au cœur de son intelligence, l'ont à croire à tout ce qu'a annoncé les prophètes. Un viņš saka tādu piezīmi, ka jūsu sirdis ir, eh, ja tā var teikt, nu, neapgraizītas. Un eh, vai tad jūs nezinājāt, ka ir rakstīts, ka mesijam būs jācieš, ka viņš tiks atmests, nepieņemts un nogalināts? Tas taču jau bija uzrakstīts. Ir pārsvarā nu, Šādā veidā Jēzus runā tikai ar saviem mācekļiem. Viņš nerunā ar pasauli, viņš nerunā ar citiem, bet tieši šī Jēzus tuvība ļauj viņam pateikt šo tādu nu, konstatējumu. Kad viņš redz, piemēram, ļaužu pūļus, kuriem nav ko ēst, viņš iežēlojas, viņš pavairo maizi, nekad viņš tādā veidā uh, nerunās ar cilvēku pūļiem. Viņš būs daudz žēlsirdīgāks, bet ar mācekļiem šeit viņš e, uzsver, kāpēc jūs e, bijāt ar nocietinātām sirdīm, kāpēc jūs nu, nepaklausījāt, un vai tad jūs nezināt rakstus, kas ir rakstīts. C'est un, euh, un maître de la sagesse, c'est-à-dire il nous prévient ce, ce qu'il faut s'attendre dans ce monde ici. Jēzus reizē ir gudrības skolotājs. Caur savu gudrību viņš brīdina, viņš sagatavo mācekļus, kā izturēties, kas viņus sagaida. Tad, tad tā bija dievišķa gudrība, un tieši tāpēc šī attieksme, ko Jēzus e, pauž pret mācekļiem, arī mums ir ļoti būtiska un svarīga. Piekritīsiet, ka tas nav viens un tas pats, ka tas, kas nāk no debesīm, ir nav tas pats, kas nāk no zemes. Alors ici, ça c'est quelque chose qui dérange l'homme, c'est ne fallait-il pas que le Christ endurait ses souffrances pour entrer dans sa gloire Vai tad Kristum nebija jāpieņem šīs ciešanas, lai ietu debesu godībā? Un šodienas cilvēkam ir šīs teikums, šī patiesība ir grūti pieņemama. Viņš nevar to akceptē, akceptēt. Euh, un redzējām šodien ar evaņģēliju, cik Pēterim bija grūti pieņemt. Viņš gribēja pasargāt savu mācītāju, skolotāju un sāka viņu atrunāt. Uh, par exemple, euh, il y a des mamans, ma mère, ma mère j'ai eu deux mamans, ils avaient tous les deux les tendances que les enfants ne souffrent pas. Ir mātes, un es gribu runāt arī par eh, savu māti. Man ir bijušas divas mātes, un abos gadījumos viņas nevēlējās, ka viņu bērni cieš. Var teikt, ka mēs bijām tā kā E, nu, e, īpaši privileģēti par mums rūpējas, lai mēs e, nepiedzīvotu ciešanas. Mēs, nu, mēs tā kā tāds vārds kā izblēsti, saprotiet, tad ļoti vien mēs tikām, netrūtu vārdu Latvijas saka, izlutināti, izlutināti, paldies tev, izlutināti, un bieži tēvs nepiekrita tam, ka māte pret mums tā izdarās, jo Eh, māte nekad negribēja, lai mēs piedzīvojam ciešanas. Tēvs atkal vēlējās, lai mēs kļūstam par īstiem vīriem. Bet māte vienmēr pasargāja. Piemēram, viņa nevēlējās, ka mēs kā bērni darām smagus, grūtus, netīrus darbus. Viņa vienmēr gribēja no mums no tiem pasargāt. Mēs pazaudējām mūsu māti, kad viņai bija 12 gadi, kad mums bija 12 gadi. Man, manam brālim bija 11 gadi. Euh, Un kad mēs savā starpā ilgi vēl runājam par to, kāda ir mūsu māte, très honnête, c'était bien que notre maman est morte plus tôt, parce qu'on serait devenus euh, des, des, des enfants super gâtés. Tas secīja, nu, mēs uh, pat varbūt kaut kur labi, ka mūsu māte aizgājusi ātrāk pie dieva, jo, ja nē, mēs būtu ļoti izblutināti bērni kā tādi. Parce que, par exemple, ma mère s'est occupée d'un oncle à moi qui était son, son euh, filleul. Tad, tad euh, māte rūpēs par vienu uh, onkuli, par savu uh, krustēvu, un viņa bija krustmeita. Uh, sa, sa, femme, combien de fois je l'ai entendu dire Regarde ma ça, regarde ce que ta mère a fait de, de mon mari. Un euh, šajās rūpēs bieži vien cilvēki teica, redzi, kā viņa to dara, uh, ka viņa pati visu izdara, uzņemās visus smagumus. Viņa nevēlas, lai kāds darītu vairāk, vai ciestu, vai, vai nonāktu grūtībās. Et donc, euh, ici, quand Jésus dit, voilà, euh, il parcourait tous les prophètes de Moïse pour leur interpréter les Écritures que, ce, que lui le concernait. Un Jēzus, kā tas ir rakstīts evanģēlijā, sākot no praviešiem, izskaidro visu, kas ir rakstīts par viņa personu. Euh, n'est pas, on comprendrait encore mieux si on l'interprétait, qu'il leur interprétait toutes les Écritures ce que nous concernait, nous. Arī mēs varam lasīt svētos rakstus ne tikai par Jēzus eh, ciešanām vai kas attiecas uz Jēzu, bet atrast visas svēto rakstu vietas, kas skar mūs, kas uzrunā mūs, kas domā, tas ir mums, ka tas arī var būt interesants vingrinājums. Euh, Tad iedomājieties, proporcionāli, ja es izmantoju veco derību, kas ir liela, bieza, kas ir daudz lielāka nekā jaunā derība. Simplement, qu'est-ce qu'il veut accomplir? Un ko viņš, ko viņš gribēja ar to pateikt? Viņš gribēja parādīt, ka raksti piepildās, ka viņš ir nācis un viņš ir rakstu piepildījums. Un tāpat arī mēs varam atrast, kā raksti īsteno eh, mūsu likteni, ja pasaka mums eh, kaut ko ļoti būtisku un svarīgu. Un tie attiecas tieši uz mums, tāpat kā uz Jēzu. Et dans ma propre vie, même peut-être aussi quels sont les textes, quels, regardez dans la Bible en pleine couleur. Jūs hein? redzat, manas Bībele ir ļoti izraibināta dažādās krāsās, un es vienmēr esmu uzdevis šo jautājumu, kas uzrunā mani, kas skar manā izvēlē, piemēram, vai, vai, vai rīcībā, kādi ir tie vārdi, teikumi. Et, euh, tout ce qui est un peu rouge ou violette, Un viss, kas priekš manis ir pasvītrots sarkani vai mazliet violetā krāsā, viss tas ir, var teikt, eh, smagi, eh, grūti eh, pieņemams. Tas liek man, ja tā var teikt, iedziļināties un pārvarēt sevi un pieņemt to, ko Dievs man saka. Es tā to esmu atzīmējis. Euh, aussi bien dans les psaumes, dans les psaumes très importants, dans le psaume Alléluia, donc le psaume 113, et chez Anna, qui est la mère de Samuel. Un es gribētu runāt par kādu tekstu, kas divreiz atgriežas svētos rakstos. Pirmkārt, tas ir 113. psalms, un otra vieta, tas pats, tā pati patiesība, tie paši vārdi ir pie Samuela mātes Annas, kas arī izmanto šos vārdus, un mēs tos atrodam šajās divās svēto rakstu vietās. Et voilà, il y a une phrase, là comme ça, psaume euh, 113, verset 7, De la poussière il relève le faible, du fumier il retire le pauvre. 113. psalms, 7. pants, euh, viņš paceļ viņu no dubļiem, no mēslainas viņš viņu izvelk. Un īpaši, ka nabagu viņš izceļ no, no mēsliem. Kāpēc? Parce qu'on était fermier et au centre de notre ferme, il y avait un fumier. Tas man uzrunā, tāpēc, ka mēs bijām tātad, lauksaimnieki, laukstrādnieki, mums bija lopi, un, ja tā var teikt, pagalma centrā bija mēslu kaudze. Un mēs parasti tātad ap šai mēslu kaudzi apkārt bija uh, mūrēta uh, žoks apkārt, un mums patika par to skraidīt pa riņķi. E, un kas ir nenovēršami, agri vai vēl mēs tur iekrītam. Bieži vien līdz ah. tu kaklam bija mēslos. Un tēvs nāca un mani vilka laukā. Viņš nebija pārāk žēlsirdīgs. Viņš var teikt, mani paņēma aiz kakla un e iekaustīja un vilka no vienas pagalmas stūra uz otru. Voilà, c'est un symbole. Euh, moi, c'est ce que moi, Ça, c'est un symbole tiré de, de la mer. Jūs saprotat, ka tas ir kā simbols izvilkt no mēsliem, izvilkt no, euh, ziniet, no kurienes. Ja? Et donc, quand, quand j'allais à l'école, je puais toujours. Un es, kad gāju uz skolu, tad nu, mani pavadīja tāda smaka. Nu, vienmēr tas nenovēršami bija, jo es nācu no fermas. No. Nu. Un caur to es biju ļoti, ļoti pazemots. Un, uh, un bija daudz arī cietu. Protams, varbūt eh, mana ģimene un citi domā, tā kā man rados eh, bija garīdznieks. Uh, un uh, daudzi varbūt domā, ka es kļūšu par priesteri. Et voilà, <laughs> euh, il m'a envoyé dans une école francophone, moi j'étais dans une école germanophone, il m'a envoyé dans une école francophone. Un es, kas gāju tātad vācu skolā, eh, laikam gribēdams, lai es apgūstu kaut ko vairāk, viņi man aizsūtīja, tēvs man aizsūtīja uz franču skolu. Et, et école, jours, Var teikt, no pirmās dienas es tiku izmests ārā no pasniedzējiem. Nu tā. un katru dienu man uzbruka audzēkņi, un bieži vien es atrados ar sevi velosipēdu grāvī. E, e, un man tā bija apnicis un nepatika vispār iet uz skolu, kā ar vienu draugu mēs slēpāmies un negājām uz skolu, izvairījāmies no skolas. Mon père était extrêmement déçu. Mans tēvs bija ļoti sarūktināts. Et alors, je prends un autre texte, de, aussi un psaume, c'est le psaume 118. Euh, es paņemšu tagad otru tekstu, kas nāk no 118. psalma, où je me retrouvais. kur arī es sevi atrodu. Euh, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la tête de l'angle. Akmens, ko namdari atmeta, kļuva par stūrakmeni. Euh, c'est là l'œuvre de Yahweh. Tas ir Jahves dieva darbs. Tas ir brīnums mūsu acīs. Lūk, tā ir diena, ko Kungs mums ir devis. Priecāsimies un līksmosim. Kungs dod pestīšanu, tur ir šis vārds Hozanna. Euh, Dona Jahve Dot Jahvem, dot Dievam uzvaru. Un tiešām dīvaini tajā situācijā, kad es tiku atmests, nepieņemts, nicināts. Es nekad nezaudēju savu dzīves prieku, es turpināju priecāties, smieties. Ceux qui étaient fâchés quand on en fait les jeunes, les enfants, Un eh, interesanti, ka tie bērni, kas domā, ka es tagad aizvainošos vai nezinu, tur kaušos pretī, viņi sacīja, nu, ka es pats priecājos par savām muļķībām, par to, kāds es esmu. Euh, Un es iekšēji jūtu, ka es dzīvoju kaut ko tādu, ko dzīvo arī Jēzus. Kungs, e, tu arī netika pieņemts, un ar līdzīgi es e, izbaudu to pašu likteni. Saku, tātad, neskatoties uz to, ka es biju tur neveiksminieks un bieži vien pazemots, es tomēr sapņoju lielus sapņus. Es sevi redzēju kā tādu nu, e, varenu, slavenu, lielu neskatoties uz to visu, un es kaut kur tā asociējos ar Jēzu. Et, et souvent, vous voyez, quand je viens en Lettonie, en Lettonie, mais en Lettonie surtout, les gens qui sont déprimés, qui, qui se sont rejetés, qui ne sont pas bien, qui ne sont pas bien de leur peau. Un cilvēki bieži vien vairāk jau Lietuvā. Cilvēki, kas nejūtas labi savā ādā, cilvēkam ir depresijas, cilvēki, kas ir paguruši, pārdeguši. Uh, Ah, Viņi, kad redz mani un satiek, un saka, nu, tu jau nevari stāvēt blakus, tev ir tik brīnišķīga dzīve. Tu redzi, kāds tu esi un kādi mēs esam. Un es tad viņiem saku, jūs nepazīstat manu dzīvi. Eh to, par ko jūs sūdzaties, es to visu izdzīvoju, visam tam esmu gājis cauri. Seulement, Tikai es, ja tā var teikt, to pieņēmu no labās puses, es to izmantoju priekš sevis. Es savā dzīvē piedzīvoju to, ko mēs saucam pēdiņās neveiksmes vairāk kārt savā dzīvē. Es vēlējos pierādīt citiem, vēlējos pierādīt savam tēvam, ka es protu, ka es varu izdarīt. Es arī, kad biju jaunsacies, vēlos īstenot dieva sapni savā dzīvē. Visu to stāstu ne jau lai stāstītu par sevi, bet lai jūs saprastu labāk teksta jēgu. Et ça, beaucoup de gens ne vont pas me croire, j'étais absolument incapable de penser au mariage, par exemple. J'étais absolument incapable de voir, de fonder une famille. Piemēram, tad, kad es atceros, tas būtu, es biju pilnīgi nespējīgs dibināt ģimeni, e, būt par vīru vai tēvu. E, tas pilnīgi neiegāja manā galvā, un man nebija pat domas to darīt, jo es biju vienkārši nu, nespējīgs to īstenot kā aicinājumu. Chez lui. Un arī es skatos pie sava brāļa, kas apprecējās un uh, ir bērni, bet arī viņš piedzīvo daudzas vilšanās laulībā. Tāpat arī es pilnīgi sevi neredzēju, kas varētu būt mūks vai, vai, vai priesteris. Absolūti man tas uh, nepievilka. Pat ja es runāju labi, tas nebūtu nenozīmē, ka man būtu šis garīdznieka aicinājums. Voilà. Alors, euh, Un es mēģināju, cik tas ir iespējams, kļūt nu, normāls. Aiziet uz dienestu, tātad kļūt euh, īsts vīrs, euh, iziet tātad armijas pārbaudījumus. Tad aizbraucu uz Austrāliju, lai tur apceļoju Āziju, lai tur vēl vairāk iegūtu tādu pieredzi. Bet es nebiju nekad varonis. Īstenībā tas nenāca viegli, bet īpaši, kad es atceros sevi Āzijā ceļojot, es biju ļoti, ļoti nabadzīgs. Nebiju spējīgs dzīvot to dzīvi un ar tām prasībām, ko es redzu Āzijas daļā es mazliet centos sevi piespiest dzīvot to, kas, kam es nebiju radīts un ko es nevarēju. Ah, un es domāju, tā, nu, tā kā es pazinu daudz priesterus, tā kā es lasīju svēto dzīves aprakstu, viņi visi bija daudz cietuši. Es domāju, nu, tad arī man jācieš, Dievs tā grib un es bieži vien uz to dzīvi skatījos tādu, kā nu, jākļūst par varoni un jāizcīna cīņas. Un šodien es gribētu teikt arī jums, ka nav iespējams svētos atdarināt. Thérèse, là, le, vous, Pat mazā Terēza no bērna Jēzus to atzīst. Viņa saka, es nevarētu kāpt lielās augstās kāpnes, kā ir gājuši cilvēki un kāpuši lielie svētie. Uz to es neesmu spējīga. Esmu pārāk vāja un nespēcīga. Un pat ja es cietu, pat ja man bija daudz grūtības, es tomēr nepiedzīvoju tādas ciešanas, kādas es tā kā gaidīju, kas ar mani būs. Parce que j'entendais, par exemple, deux professeurs, après j'ai étudié, j'ai fait même la théologie pendant 8 ans. Pēc tam, protams, es sāku studēt, es studēju arī teoloģiju, astoņu gadu garumā, es dzirdēju, kā divi profesori runā. Oui. Et, et, <laughs> et il y avait un professeur qui dit prier c'est bon, ah, non, agir c'est bon, prier c'est mieux, souffrir c'est le mieux. Un viens no pasniedzējiem sacīja tā, lūgties ir labi, darboties ir vēl labāk, bet ciest ir vislabāk. Et l'autre côté, tu avais le professeur qui était un ami, qui disait le contraire. Bet no otras puses bija otrs pasniedzējs, kas sacīja pilnīgi pretēju un mācīja. Il disait que euh, le chrétien ne choisit pas la croix, mais il choisit la vie, mais en choisissant la vie, il va avoir la croix. Viņš sacīja tā. Kristietis neizvēlās krustu, viņš izvēlās dzīvību. Viņš izvēlās dzīvi, un dzīve, jebkurā gadījumā, piešķirs viņam krustu, kas viņam būs jānes. Ja, donc, je s'accroche à la sagesse de Dieu, de Jésus. Donc, dans notre vie, je, je vous préviens, euh, il y aura la souffrance. Un Jēzus, protams, mūs brīdina, ka mūsu dzīvē būs ciešanas, mēs ar tām satiksimies, mēs to piedzīvosim. Uh, Un tā ir tāda Jēzus arī gudrība, ko mēs konstatējam. Sākumā tā nebija Dieva programma, kad Viņš radīja pasauli. Viņš eh, neradīja ciešanas un nevēlējās, lai cilvēks ciestu. Bet caur ļauno garu, caur grēku, cilvēka grēku pasaulē ienāca ļaunums un ciešanas. Un cilvēks sevi zaudēja un bija. Dieu devient homme et accepté de, de vivre comme nous. Un vienīgais veids, kā cilvēci varēja glābt, Dievam vajadzēja atdot savu vienpiedzimušo dēlu, viņam vajadzēja uzņemties krusta ciešanas, mirt, lai mūs glābtu. Alors, moi, je, je vécu, euh, par exemple, euh, j'avais un peu beaucoup de succès au début, euh, quand j'étais 3-3 ans, mais puis c'était le grand échec. Aptuveni, kad man bija 33 gadi, es piedzīvoju ļoti daudz panākumu. Bet neskatoties uz visiem tiem, atkal pēc tam es cietu zaudējumu. Var teikt, es jau praktiski beidzu savas studijas, saņēmu diplomu un biju tāds izcils, labs eh, visā tajā. Un tieši tajā brīdī nāca smaga depresija, kas turpinājās septiņus gadus. Donc, Tad es varētu teikt, ka personīgi esmu piedzīvojis to, ko diviem ausas mācekļi, ka viņiem bija ļoti lieli plāni, projekti, vēlmes, vajadzības, bet viņi bija ļoti stipri vīlušies, jo nekas no tā nerealizējās. Vēl jāatzīst, ka es biju ļoti ietekmējies no priesteru sprediķošanas jo daudzas no tām bija ļoti falšas, nepilnīgas. Pieredze rāda, ka svarīgi ir ne tikai zināt vai pateikt, bet vajag dzīvot, lai redzētu, kas ir īsts, kas ir neīsts, kas ir patiesis un kas nav patiesis. Prešļi šī nodokļa doma, ka réussir, il faut en avoir, il faut être quelqu'un. Jo bieži vien īpaši rietumu sabiedrībā nemitīgi atkārto, ka ir jānopelna, ir jāiet uz priekšu, ir jābūt zināmam, ir jābūt atpazīstamam. Or, ici, voyez, alors j'ai encore eu, euh, après ça, j'ai re recommencé à évangéliser, disons, j'étais ermite, je suis sorti de, de, de tout ça, et j'ai commencé une vie nouvelle. Pēc tam es kļuvu par vientulnieku eremītu, šos pēc septiņiem gadiem izgāju ārā no šīs depresijas un uh, sāku nodarboties ar evanģelizāciju. Un es arī atzīstu, ka esot Lietuvā, pēc tam Latvijā, nu man varbūt nav to panākumu, ko es būtu gribējis. Piemēram, es izveidoju Latvijā, tad, tad eh, pie Magdalēnas draudzes, vienu evanģelizācijas komandu. Es pavadīju visu savu brīvo laiku, es daudz pūlējos, centos, lai šī komanda būtu efektīva, laba. Es sevi netaupīju, es gribēju, lai tas izdodas un darīju visu iespējamo. <laughs> Euh, un kas no tā iznāca? Nu, atbildīgā par šo komandu nu, precoties kļuva par musulmani. Ar covid vienkārši komanda sabira un nevarēja turēties kopā. Euh, Man arī nebija laika apgūt labi latviešu valodu, jo es daudz strādāju pie šīs komandas un euh, saka, viņus gatavoju un mācīju ko les gens ne savent pas, je suis un handicapé en réalité, on ne le voit pas, mais je suis un handicapé. Bet vēl īstenībā, ko es turbūt nesaprotu, jo neziniet, īstenībā es esmu tā kā invalīds, man ir grupa, un e, tas nemaz nav pat tik vienkārši pie manis daudzas lietas. Donc, c'est-à-dire, euh, je suis très vite fatigué. Tātad es ļoti ātri, ātri nogurstu. Voilà. Et alors, euh, voilà, je me dis, tiens, là, euh, je suis arrivé au projet même encore il n'y a pas si longtemps le burn-out, et je suis tombé, donc je ne sais plus bien marcher pirms eh, kāda neilga laika man atkal bija tā kā, tāds pārdegšanas moments, un pēc tam es, eh, esot Beļģijā, arī smagi nokritu. Es nevarēju kādu laiku staigāt. Alors, ici, Bet atgriežoties pie Emausa mācekļiem, kas ir svarīgi? Un tas atbilst tieši tam, ko es arī piedzīvojis esmu. C'est que euh, tout ce que nous avons appelé échec, traumām, depresijām, burnout. Visu, ko mēs saucam par traumām, ievainojumiem, izdegšanu vai depresiju. Nodikāp vai arī kādu in, nu, invalīdismu, jeb, tra, jeb traumu, jeb, eh, jeb nespēju, kas ir mūsos radusies. Tas ir tas, ko Jēzus māca saviem mācekļiem. Et ça, c'était très difficile pour les disciples à accepter. Sako, un mācekļiem tas bija ļoti grūti pieņemams. Es te teicu, sako. Euh, c'est-à-dire que euh, qu'il faut éviter tous ces traumas, tous ces des échecs, tout ce qu'on appelle échec, il faut éviter ça. Jésus a enseigné ça? Non, non, il n'a pas enseigné ça, mais c'est ça ce que les gens pensent. Bieži vien cilvēki domā, ka tad, no tā visa vajag izvairīties. Tam vajag iet ar līkumu. Mēs nedrīkstam tādā situācijā nonākt. Tā pasaule domā. Jésus enseigne, c'est que toutes ces choses-là sont inévitables dans ce monde. Bet Jēzus māca, ka visas šīs lietas ir neizbēgamas, ka tās notiek. Bet vajag saprast, ka šīs lietas neiznīcina cilvēku. Jo visu, ko Dievs ir apsolījis, Tu vari visā būt neveiksminieks, tev viss var neizdoties pat laulībā. Piemēram, viena, viena neveiksme manā dzīvē. Es esmu tik daudz eh, krustā uz cilvēkiem. Un viņi izvēlējās, domā, ka es esmu misionārs un ka būšu brīnišķīgs un visiem bērniem izdosies. Bet viņi nezina, ka tas prasa visas enerģijas, jo es par viņiem lūdzos, pārdzīvoju, es redzu, kādos neceļos viņi aiziet. Un ko, kad es satieku savus krustbērnus, ko viņi saka? Piemēram, nesen, nu, Jāzep, atvaino, mēs te varbūt sāpināsim, bet mēs vairs neticam. Kad, kad tur ieraugi šo realitāti, kad tev to pasludina, euh, viens euh, no maniem krustbērniem, kas ir homoseksuāls, transseksuāls, viņš dzīvo grēkā. Un kad atnāk, viņš man saka, tu esi brīnišķīgākais eh, krustēvs, kādu es pazīstu pasaulē. Un viņš domā, ka eh, tad, kad viņš nomirs, tad Jāzeps pie vārtiem par viņu aizstāvēs un palīdzēs viņam iet paradīzē. <laughs> Tad es atgriežos pie domas, ko es cenšos pateikt mācekļiem. Viss tas pieder pie cilvēka dzīves realitātes. Ar to visu mēs sastopamies, bet tas mūs neiznīcina. Tas mūs, eh, ja tā var teikt, eh, nu, nepadara nespējīgus, bet tie ir pārbaudīti, caur kuriem jāiet cauri. Vēl kāda ļoti svarīga atziņa, ko daudz cilvēku nezina un neapzinās ir liela starpība starp Bībeles patiesību, patiesība kā tāda, un starp to, kas ir realitāte, kurā mēs esam. Kad runā Bībele par patiesību, viņi nerunā par patiesību, kā mēs bieži vien saprotam un iedomājamies, bet Bībeles patiesība nozīmē dieva, um, dieva uh, Eh, valstību, dieva principus, dieva godību, tas skar dievišķo. Un tas ir vienmēr pāri pār laikam. Dievišķā patiesība nekad nemainās. Tad, kad Jēzus runā par patiesību, es saku, ka viņš ir patiesība, tas nāk vienmēr no debesīm, tam ir dievišķs raksturs. En réalité, c'est ce que nous vivons sur Terre, c'est-à-dire c'est sous le temps. Bet, kad mēs runājam par realitāti, tad realitāte vienmēr ir laikā. Tā ir mūsu kategorijās, mēs to dzīvojam ikdienā. Un Dievs pieņēma un piekrita ienākt mūsu realitātē un šeit dzīvot. Et c'est vrai que, que euh, si on se concentre, disons, ça c'est mon expérience maintenant euh, dans ma propre vie, c'est que euh, moi je suis toujours très reconnaissant, donc je, vis tout le temps le Thanksgiving, c'est-à-dire je, je, je, vis le, le merci tout le temps. Varbūt viena, viens aspekts, ko es esmu iemācījies un kas man palīdz, es dzīvoju nemitīgā pateicībā. Tā kā Pāvils saka, esiet vienmēr par visu pateicīgi. Très curieux, je peux vivre, c'est ça, donc, comme le Seigneur m'a donné, j'ai la joie. un kungs man dod prieku. Tātad es pasludinu šo prieku, un es patiešām atzīstu, ka esmu prieka pilns. Es gribu pasludināt, pateikt, ka es esmu priecīgākais, laimīgākais cilvēks šajā pasaulē. Un es nebaidos to cilvēkiem apgalvot un par to liecināt, un tā ir mana pārliecība. Kad mēs dzīvojam tādā Dieva pateicībā, pateicībā par to, ko Dievs dara, ar šādu attieksmi, šīs negatīvās lietas, ko ikdienā mēs dzīvojam un satiekam, īstenībā strādā priekš mums, mūsu labā. Mēs no tām kļūstam ieguvēji. Patiešām ļoti reāli. Tad nekas no tā, ko mēs ciešot vai nezinu, zaudējot, piedzīvojam, mēs nekad neesam zaudētāji, bet tas nāk mums par labu. Es bieži domāju, agrāk savā dzīvē, ka es daudz ko esmu palaidis garām, zaudējis. Bet tas ir pilnīgi šķērsām. Tas nav tā. Tas ir meli. Mēs neko neesam zaudējuši. Neko. Ar Dievu mēs neko nezaudējam, jo viss mums pieder. Dievs visu vienmēr dod. Viņš neņem no mums neko. Un, ja viņš arī kaut ko paņem no mums, mums tā šķiet, lai viņš ņem to, lai pavairotu. Tēvs ir nabaks, jo viņš visu atdod savam dēlam. Un dēls visu dod svētajam garam. Un svētais gars visu dāvā mums, un tāpēc viss mums pieder. Viss. Mēs varbūt to neapzināmies, ka viss, kas ir dievam, kas ir dieva īpašums, arī tas pieder mums. Visas tiesības, kas mums ir dotas, nāk no dieva. Viss, var teikt, viss ir katolisks. Es neko nevaru nopelnīt. Neko. E viss ir dots, viss ir dāvana. Eh ben, euh, donc, même s'il y a des choses difficiles, toujours après les jours difficiles, viennent des choses magnifiques. Un, toujours. ja es to saprotu, tad es zinu, ka vienmēr pēc grūtiem brīžiem, pēc sāpēm, sarežģījumiem nāks labi laiki, nāks žēlastība, būs svētība. Parfois, Dažreiz kungs dod eh, īpašas zīmes. Euh, euh, Pirms euh, dažām dienām mēs bijām šeit. Mēs bijām tādā vietā aizbraukuši, kas saucās eh, Bukaiši. Eh Un mēs aizbraucām uz turieni. Un cilvēki, kurus tur bija gaidījuši, apskāva mani, sabučoja. Es domāju, kas tie tādi ir? Dit, uh, eh, Viņš saka, es saku viņiem, vai jūs mani pazīstiet? Oui, Viņš saka, jā, tu neatceries. Pirms 30 gadiem tu šeit biji. Un viena sieviete, kas izveidoja brīnišķīgu, ja tā var teikt, kapelu re rekolekciju māju, Bukaišos. Tas tiešām brīnumaina vieta. Eh, un viņi saka tā, ziniet, tas ir jūs, kas mūs iedvesmojāt. Jūs pateicāt, ka mums to vajag darīt. Jūsu tikšanās izmainīja mūsu dzīvi, un mēs pie šā esam nonākuši. Un viņa saka tā publiski, tieši jūsu uh, liecības laikā, sarunas laikā, viņa, viņš bija uzaicināts uz Kristīgo akadēmiju, viņa tur bija studente un sacīja, es izmainīju visu ticības izpratni, es piedzīvoju vislielāko dievu mīlestību. Voilà. Un es pat ne tikai neatceros, es viņus neatceros, un daudzas reizes esmu piedzīvojis to. Kā cilvēks saka, pirms 20 gadiem es tevi satiku. Es biju slims, tu lūdzies kopā ar mani, un es pilnīgi tiku izdziedināts. Un es pēc 20 gadiem to uzzinu. Piemēram, aizbraucu uz Bausku. Euh, euh, Tur satieku vienu ģimeni ar bērniem daudziem. Ah, es saku, brīnišķīgi bērni. Ah, Viņš saka, tā ir klēra. Bet pateicoties tev. Ah, Es saku, kā pateicoties man. Bet tu neatceries, mēs taču nevarējām, mums nevarēja būt bērni, un tu nāci, brauci ar mums un lūdzies par mums. Un lūk, rezultāts. Un dažreiz es to stāstu, lai jūs saprastu, ka tu iekšēji dzīvo neveiksmi, varbūt sakāvi, tu jūties eh, slikti, tu esi zaudētājs, bet Dievs visu to izmanto, lai darītu labu. Es domāju, ka mēs visi būsim pārsteigti laiku beigās, kad kungs mums atklās, ko mēs vai ko citi mums ir izdarījuši. Daudz vairāk, kā mēs ticam, ceram vai iedomājamies. Et on ne remarque même pas tout le bien qu'il fait avec nous. Un mēs pat neredzam arī visu to labo, ko Dievs dara par mums, mūsu labā, caur citiem. Avec, avec Dieu, c'est un peu comme une šaiminīte. Euh, hein? Quand on dit merci à une šaiminīte. Tātad ar Dievu ir aptuveni tā, es pastāstīšu man plašāk, kā ar uh, latgales saimniecēm. Un latgales saimniecēm ir tā, jo tu vairāk saki, ka tas ir labs, jo viņas vairāk liek uz galda. Jo tu vairāk viņas slavē, jo viņas vairāk meklēs un tev dos. Šaiminītes, tas ir nu lietuviešu valodas. Plus, plus Jo vairāk tu pateicies, jo vairāk viņas būs priecīgas un tev pakalpos. Un tieši tāpat ar Dievu. Jo vairāk tu slavē, jo vairāk Dievs tev dāvā. Tad atgriežoties pie mācekļiem, patiešām viņi ir akli, viņi neredz. Euh, quand on, parce que quand on est triste, Jo īstenībā, kad mēs esam skumji, kad mēs esam satriekti vai tādā stāvoklī, kā jau esam mācekļi, mēs neredzam. Piemēram, es stāstu vienu gadījumu. Es eju pie cilvēkiem, kas dzīvo brīnišķīgā mājā, eju pie šiem cilvēkiem, pie šīs ģimenes, bet viņi nemitīgi sūdzās. Alors, alors je dis, ce sera la même chose qu'au lieu de vous montrer la belle maison que vous avez, Un es saku ap to viņiem nu tā, tā vietā, lai jūs parādītu labo skaisto māju. <laughs> Iesim tad labāk uz toleti, kur viss smirt, kur ir netīrs. Un tad rādiet man, šeit ir tā mūsu dzīve. Bet vai tad mēs tikai uz toleti koncentrēsimies? Mums taču uzcelta brīnišķīga māja. Mums vajag dzīvot. E, e Iedomājieties, cilvēks ienāktu šeit, baznīcā, un sāktu meklēt, kur ir kāda problēma, ah, kur ir kāds trūkums. Paskaties, šeit kaut kas stāv nepareizi, tas mums traucē. Viņi neredzēs neko, kā krusts ir nolikts, cik viņš ir šķīvi, cik viņš ir nepareizi traucējošs, kāpēc viņš nav pie altāra. Un cilvēks tikai uz to koncentrēsies un neko citu no Dieva neredzēs. Mēs esam nedarījuši. Un tā ir tiešām liela drāma. Kad es pavadīju trīs mēnešus Āzijā, kur redzēju tikai nabadzību, nabadzīgi cilvēki viss smirdēja tikai. Un kad atbraucu pie sevis, Es domāju, cik viss ir brīnišķīgi, cik ir skaisti šeit sakārtots. Un es dzirdu man otrā mamma, kas sūdzās. Un es domāju, klausies, tu sūdzies, ka šeit. Nu, tu zini, no kurienes Āzijas es atbraucu, kā tur nu, cilvēki dzīvo. Tu nevarat iedomāties, cik jūs labi dzīvojat šeit, aizbrauciet uz Āziju. Es domāju, ar kādām tiesībām jūs sūdzaties? Jums ir ko ēst, jums ir tīrs ūdens. Jūs esat, ja tā var teikt, maza bagātnieku sapūša minoritāte. Jūs patiešām esat akli. Jums vajadzētu dejot no prieka. Pateikt par to, kas jums ir dots, ja jūs aizbrauciet uz citurienu un redzat to. Tātad ir plašāk jāatver savas acis. Un es domāju, vislielākā dziedināšana, ko mēs varam piedzīti, piedzīvot, ir ļaut, lai Dievs mūs mīl, lai Dievs mūs dziedina. Dievs nav tas, kurš žēlojas. Pavisam nē. Viņš ir priecīgs mūs satikt. Viņš saka, redzi, skaties tur, ieraugi to, vai tu to pamanīji. Teikt, ka es neesmu ārkārtējs, kas nesmu brīnišķīgs, īstenībā ir grēks. Ja es to nesaku par sevi, es grēkoju. Mums visiem būs jāiet uz grēku sūdu, es baidos. Jau. Nu, Donc ben voilà, je veux dire, euh, allez, quand je vois aujourd'hui tous les petits signes là, voilà. Kad es šodien es personīgi redzu visas šīs mazās zīmes, kur cilvēki man ir darījuši labu. Eh? Ja es nepievērstu tam uzmanību, es ietu garām un nemaz nedomātu. Piemēram, eh, šis laulātais pāris, ar kuriem biju virtuvē, es pavadīju laiku ar viņiem kopā. Euh, Jā, Zep, kādu vietu tu gribi, kur tu apsēsties, vai tu gribi kaut ko ēst, dzert? Viņi paši izvēlējās sliktāku un ierādīja man labāko vietu ou alors la femme n'a pas bien, qu'elle bien occupée. La, la, la, Sieva tātad, eh, kas, eh, kas rūpējas par mani, atnesa kafiju, atnesa ēdienu. Ir jāredz arī šis skaistums, kas ir dabā, ziedi, oh, kas mums ir. Tikko satikušo vācu pilsoni, kas bija kā svētceļnieks, riteņbraucējs. Et, et donc il y, a, il y, a, plein de choses qu'il faut, disons, ouvrir. Regardez, le Seigneur, allez, la, le, le, Dieu est un grand artiste de changer ce qui est mal en bien. Dievs ir vislielākais, labākais mākslinieks, meistars, lai ļauno slikto pārvērstu labajā. Tātad iedomājieties, nu mēsli, tas ir bezjēdzīgi, viņi nekam nedara tie mēsli. Bet saprotiet, taču mēslus lieto, lai saka, zeme tiktu bagātināta, lai mēslotu zemi. Euh, es gribētu ieteikt, ka mums ir jāuzvelk jaunas brilles, tādā nozīmē ar jaunu skatu, jāierauga vecās lietas. Oh, un var teikt, eh, tādas laimes brilles, kur dievišķa gaisma nāk virsū un kur mēs redzam visu jaunā realitāte. Jā, ici, une dame là, enfin, ça, ça, elle connaît notre photo, ils ont vu, ils ont été à Turin, alors euh, elle dit là une, une belle chose, cette dame. Šī kundzīte mēs jau lasījām lekcijas no Turīnas, un viņa saka vienu skaistu lietu, vienu atziņu, kas man patīk. Il, il dit, voilà, euh, et en même temps, faut accepter qu'il y a des choses qui viennent ensemble, il y a des choses qui se séparent, mais il ne faut pas C'est la réalité. Tad, tad nevajadzētu dzīvot, eh, šķirojot visu, uh, Eh, bet īstenībā viss pieder pie realitātes. Un saprast, ka ir žēlastības laiks, ir pārbaudījumi, kā saka, ir laiks akmeņus mest, ir savākt laiks, ir laiks tur celt un laiks jaukt un tā tālāk. Nesāciet sapņot par tādu dzīvi, kur jums nebūs ciešanu, kur jums būs ideāli, kur nebūs problēmu, un jūs vilsieties. Tāda nebūs accepter la, la, la, réalité, donc dans la vérité, la vérité c'est éternel, mais la réalité est notre monde, eh bien, si, si, on vit ça dans, dans l'amour et dans la joie, eh bien, tout, tout est notre avantage. Tātad, ja jūs gribat pieņemt realitāti, kurā jūs esat, pieņemiet to, kas nāk no Dieva, kas ir mūžīgi, kas ir patiesība. Un tikai tādā veidā jūs varēsiet priecīgi un pateicīgi dzīvot šo dzīvi, kas jums ir dota. Tad, tad tas dievišķais transformēs šo dievišķo realitāti, kurā mēs esam. Bet, ja mums tā dievišķā nav, tad saprotam, ka mēs paši salimstam un e, viss mums ir slikti. Es došu vēl vienu piemēru, kad es biju ar invalīdiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Je voyais, uh, soir, il y a Vienā vakarā es redzēju vienu ļoti satrakotu cilvēku, tātad, uh, kurš ar galvu daudzīja sienu un asinis no tā šķīda. Es domāju, cik tas ir briesmīgi. Cik tas ilgi turpināsies? Vienu dienu pēc tam pārsteigums. Tas pats ir vispriecīgākais cilvēks pasaulē. Es domāju, kā tas iespējams? Viņš vakardien tā cieta un šodien ir prieka pilns. Eh Jean Vanier, qui était le relateur de, de l'Arche, dit il, il paraît que la souffrance est mystérieuse, c'est la, la joie qui sort de la souffrance. Un Jean Vanier, kas ir kopienas šķirsta dibinātājs, tātad sacīja, ka noslēpumainā veidā tieši no dziļām ciešanām, ja tā var teikt, izšķļācās, dzimst e, pārdabisks prieks. Comment ça se fait dans les pays pauvres où j'ai été J'étais en Afrique, j'étais en Asie, où les gens pauvres, pourquoi ils sont tellement joyeux alors qu'ils n'ont rien Kā tas ir iespējams? Es runāju par Āziju, es biju Āfrikā. Visi cilvēki, kas ir nabadzībā, kas ir trūkumā, kuriem viss e, trūkst, viņi ir daudz priecīgāki nekā mēs. Viņi prot priecāties, smaida daudz vairāk, ir daudz laimīgāk nekā mums, kas, kuriem viss ir. Pourquoi les Africains Kāpēc Āfrikā, kur tātad e, cilvēki dzīvo daudz lielākā trūkumā, e, ļauj bērniem zimt un e, bērnus, kā saka, nešķiro un neizvēlas metodes, bet pieņem visus bērnus. Viņiem nav bailes, pat ja viņi dzīvo daudz nabadzīgāk kā mēs. Bet bagāti cilvēki sūdzās par savām bailēm, par savām dažādām eh, pārbaudījumiem, par, par eh, sliktu dzīvi. Tas ir pārsteidzoši, kā cilvēki paši rada sev problēmas. Tad, tad viņi paši sev rada problēmas. Mēs esam mākslinieki, ļoti radoši cilvēki, lai radītu sev problēmas. Bet, ja mēs visu uzlūkojam ar tādu paldies un pateicības skatienu. Ticiet man, pasaule mainās, un, ja tā var teikt, no asarām eh, dzimst priekavots, un tas kļūst par eh, vīnu, kas iepriecina cilvēku sirdis. Oui, nous, nous Mēs tikko svinējām evaharistiju. Grieķijā, kā jūs labi zinat, tas ir normāli. Vārds evaharistija tieši to arī nozīmē. Un tas nozīmē paldies, pateicos. Viņi nemitīgi to lieto. Evaharistē, evaharistēni. Tad, tad, tā ir paldies par žēlastību. Žēlastība ir klātesoša, nemitīga pateicība. Eh, un, ja mēs dzīvotu šo evaharistijas momentu un visu padarītu par pateicību, mēs dzīvotu savādāk. Jēzus saka, tā, nāciet visu, liekat uz altāra. Visas lietas, kas jums neiet, kas ir smagas, atdodiet, sakraujiet uz altāra un atdodiet to, kas jums uh, uztrauc, par ko jūs pārdzīvojat, lietas, kas vienkārši neiet jums. Un kungs visu to uh, pārveidos. Kā viņš pārveido maizi savā miesā, kā viņš pārveido vīnu asinīs, tā viņš ir pārveidos arī jūsu vajadzības. Vai jūs tam ticat? Amen. <laughs> <laughs> Tad jūs saprotiet, tagad, cik evaharistija ir brīnišķīga, cik tā mums ir vajadzīga un nepieciešama si on est triste tout le temps, on ne va pas, ça veut dire qu'on a perdu la parole. Parce que, comment est-ce que je sais que ce n'est pas la parole de Dieu en moi Parce que justement, je suis triste et j'ai, euh, je, je n'y crois pas à la parole. Tātad, ja mēs esam skumji, noskumuši, tā ir zīme, ka mēs esam pazaudējuši vārdu, jo Jēzus ir tur, kur ir viņa vārds. Īstenībā mēs neticam šajā brīdī, kad mēs skumstam. Mēs neesam tādā ticības režīmā, mums nav paļāvības uz Jēzu. Eh, Tad eh, ņemsim piemēru. Es dzīvoju Beļģijā, tādā nu, viesu sadraudzības namā man bija iespēja tur būt. Man ir tāda laime, ka es dzīvoju tā kā mazā sanktuārijā, tā kā aglonā. Très beau parc ir brīnišķīgs parks ar krustaceļu. Un es dzīvoju mājā, kas ir rekolekciju māja. Un es dzīvoju ar kādu, kas ļoti bieži žēlojās. Un es saku, klausies, tu esi patstāvīgs šīs māsas iemītnieks. Tu ņem dalību visās rekolekcijās. Katru dienu tu ej uz misiju, tev tā ir iespēja. Tu, tu, tu, tu Tev ir visas uh, grāmatas, kas runā par ticību. Alors, lui, il se, il la, la Bet viņš sēž, skatās televīziju. Ah si un es saku, ja tu nemitīgi piesūcies ar negatīvām lietām un tās skaties, voilà tu sāksi teikt, ka tur ir patiesība. Es saku, tas ir aplami. Dieu. Patiesība pieder Dievam. Ce que tu lis là, ce sont les faits. Tas, ko tu lasi vai ko tu redzi, tie ir notikumi, tie ir fakti. Euh, Dievs tevi aicina tik, ticēt patiesībai, dievišķai patiesībai, nevis uzticēties faktiem. Viņš redz, saka, atkal raksta, ka visi priesteri pedofīli. Atkal tu redzi, kas es zaudēju savu ticību. Là, je dis la même chose comme si tu, je, si tu montres la, la moins mauvaise réflexion, tu vas aller dans, dans le, le lieu le plus sale, où sont les poubelles, regarde les poubelles, combien c'est horrible. Un nu, tad vienkārši, ja jau tu tā dzīvo, tad tur eh, vienkārši vajag iet uz um, izgāstuvi un eh, teikt, lūk, šāda ir pasaule, pasaule nekad nav laba. Ja tu tā, tā tu pasauli uztver, tad tev vajadzētu tā arī dzīvot. Ja Cilvēki ir pieķērušies faktiem bieži vien. Viņi negrib tos atlaist un nesaprot, ka šie fakti nav vēl patiesība. Pas, piekritīsiet, ka e, žurnāli televīzija nemitīgi rāda tikai negatīvo. E, un, jo tu to nemitīgi atkārto, tu tam nemitīgi, ja tā var teikt, baro to ar sevi, tu sāksi tam ticēt. Un es saku, pagaidi, nu tad pārdomāsim, kā mēs dzīvi varam labāk uzlabot, nepaliksim tie pie šitiem nelaimes negatīviem notikumiem. Euh, Bet cilvēki ir tādi, kas pieķerās negatīviem. Donc voilà, ce que je vous invite, To, ko es jūs aicinu darīt, palasiet mazliet svētos rakstus tādā kontekstā, ko Dieva vārds saka tieši personīgi man. Tāpat kā Dieva vārds runā par Jēzu, un Jēzus saka, vai jūs nezināt, ka Dieva vārds runā par mani un kā tam vajadzēja būt, bet padomājiet, ko Dieva vārds saka saka jums personīgi. Un kādi ir tie apsolījumi, ko Dievs jau jums ir devis? Jūs būsiet ļoti pārsteigti. Viss tas, ko Dievs jums jau ir darījis, visi apsolījumi, kas jau ir piepildījušies, mēs jau esam glābti. Tad mēs visi iesim jau uz debesīm, ja mēs tam Mēs esam izglābti no elles. Vienīgi, ja tu tur ļoti gribi nokļūt. Bet Dievs tur negrib nevienu sūtīt. Tu esi mans bērns, tu paliec ar mani. Eh, Un klausies manus vārdus. Un saņem svēto garu, lai tas īstenotu tevī manu vārdu. Un visu, ko es esmu apsolījis, es tavā labā izdarīšu un to īstenošu. Mans dēls ir tādēļ cietis, lai viss piepildītos un īstenotos. E, e, un uz krusta ir tikai mīlestība, simtprocentīga mīlestība. Kad es, euh, kad es saņemu Svēto komuniju tā ir simtprocentīga mīlestība. Tur ir tikai mīlestība. Es esmu mīlēts līdz neprātam. Un tikai tāpēc mums ir jāsaka, paldies, paldies, paldies, kungs. Paldies. Un atkal Dievs saka, es tev varu vēl iedot kādas lietas, ko es tev sagatavoju. Man vajag, lai tu teiktu jā, lai tu tām piekristu. Jā, bez nosacījumiem. Neatsaucams jā. Vai jūs gribat pateikt jā Dievam? Jā. jā. jā. jā. jā. Paldies, paldies. Tagad svētība vakariņām, kas jau ir gatavas un mūs gaida. Pēc tam brīvs laiks. Dainis vadīs arī vakara kompletoriju. До цього кореням.